All right, good afternoon. Sziasztok, szép délután. Actually, I'm going to uh, record this as well. Én is fel fogom ezt venni magamnak. Uh, I think anyway, yes. really excited to um, be here with you. It feels like it's been too long. I know it's been a couple months at least, I think. Nagyon izgatott vagyok. December. Újra. Yeah, we're in hát, February. Újra itt lehetek veletek, már jó pár hete nem jártam itt. Már, már december körül voltam újra, és, és februárban. Uh, this afternoon we're going to look at my favorite letter of all letters. Ma délután az összes levél közül a kedvencemet fogjuk uh, nézni. Philemon. Philemon levele. And you might be wondering where Philemon is. Hogyha éppen keresnéd, hogy hol lehet Filemonhoz It's actually um, after Titus. Pontitus Titus után van. And in between and, and uh, right before Hebrews. És pont a zsidókhoz írt levél előtt. But listen, if you go to Titus and you flip over to Hebrews, please understand it's right in between that. Hogyha Titushoz érsz és a zsidókhoz, levél, zsidókhoz írt levél lesz a következő, akkor átlapoztál éppen Filemonhoz. Uh, Philemon actually, uh, even though it's tiny, hiába kicsi és rövid levél. It is a, uh, it's a very mighty letter in my opinion. Az én véleményem szerint ez egy hatalmas uh, levél. Uh, 25 verses. 25 vers. Um, but I, I believe that these verses are, are so impactful. De, de hiszem azt, hogy ezek a versek annyira annyira fontosak. And so let's just real quick, let's once again ask the Lord just to bless the study and then we'll get into it. És gyorsan kérjük, kérjük meg Istent, hogy áldja meg a tanítást. Father, we do. We come before you. Our Lord, we've worshipped you. Atyánk, kérünk téged, hogy hadd jöjjünk eléd, és, és hadd áldjunk téged. Our hearts, Lord, are ready to just receive all that you have for us. Hogy legyen készek a, a szívünk arra, hogy, hogy befogadjuk mindazt, amit elkészítettél. Lord, our ears and hearts are open. Urunk, a mi fülünk és, és a mi szíveink nyitva vannak. And so speak, Lord. És kérlek téged, hogy, hogy beszélj hozzánk. For your servants, Lord, are listening mert a te szolgáid hallgatnak. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Forgiveness. Megbocsátás. Uh, once again, uh, for, forgiveness. Megbocsátás. So oftentimes when it comes to forgiveness, Annyiszor, amikor a megbocsátásról beszélünk, when it comes to forgiving people, we can come up with excuse after excuse on why I am not going to forgive that person amikor a megbocsátásról kellene beszélnünk, és, és ahhoz érni, hogy megbocsájtani valakinek, annyiféle kifogást fel tudunk hozni, hogy miért nem fogok én neki megbocsájtani. We come up with the excuse on why it is okay for me not to forgive that person. Kitalálunk olyan, olyan kifogásokat, ami megmagyarázza, hogy miért jó az, hogyha mi nem fogunk megbocsájtani. We will come up with an excuse saying, well, you have no idea what they did to me. És mondhatunk olyanokat, hogy fogalmat sincs, hogy ő mit tett vele. Or I can't forgive them because what they have done, well, they just went way too far. And because of that, I cannot forgive them. Vagy hogy én nem bocsáthatok meg neki, mert amit tett, az megy minden határon, és, és nem értheted meg, a én keresztül. But you know what I find so interesting is that when it comes to forgiveness, how often, you know, when I do something wrong to somebody and I ask them for forgiveness, how I desire that they would forgive me. De amikor, amikor arról van szó, hogy, hogy megbocsássunk valakinek, mindig azt érzem, hogy, hogy, hogy ott van bennem, hogy, hogy bárcsak, bárcsak meg tudnék bocsájtani. But when it comes to me actually having to forgive somebody else, ah, I don't want to forgive them. De amikor oda jön hozzám valaki, és, és megbocsátást kér, akkor, akkor ott van, hogy nem, nem, nem akarok. And I can come up with my excuses, I can even come up with my rights. És, és hozhatom a kifogásokat és hozhatom az én jogaimat. And so I come up with my excuses on why it's okay for me. Of course, it's not okay for anybody else, but it's okay for me not to forgive. És persze ezek a kifogások csak rám érvényesek, más nem használhatja őket, hogy miért ne bocsássanak meg. But Jesus, he had a lot to say on the subject of forgiveness. De Jézusnak volt pár szava, jó sok szava arról, hogy, hogy miért kell megbocsájtani. In Mark chapter 11, Márk 11-es Verses 25 and 26 it says, And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Azt mondja már, hogy amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy menjen atyátok is megbocsássa nektek védkeiteket. Ha pedig ti nem bocsájtatok meg, meg nem bocsájtatok, mennyei atyátok sem bocsátja meg védkeiteket. In Mark chapter, I'm sorry, in Matthew chapter 6, when I love it in the in our when we are to pray to the Father, we are to, you know, forgive us our debts as we forgive our debtors. Hogy Máté 6. fejezete is azt mondja, hogy hogy a, a, a nekünk tartozóknak meg kell bocsájtanunk, úgy, yeah. hogy uh, uh, like uh, forgive us of our sins as we forgive those who've sinned against us hogy, hogy bocsássa meg úgy a mi védkeinket, mint ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőket. And then verse 14 it says, For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. És itt azt mondja 14-15-ös versben, hogy mert ha megbocsájtatok az emberek védkeit, nektek is megbocsát a ti mennyei atyátok, ha pedig nem bocsáthatok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. And then we come to Matthew chapter 18, verse 21 through uh, 22, and Peter asked this question. És amikor Máté 18-as fejezetéhez érünk, 21-22-es versben Péter mondja ezt. Uh, go ahead and read that. Ekkor Péter odament hozzá és azt kérdezte, Uram, hányszor védkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell megbocsájtanom neki? Még hétszer is? És Jézus így válaszolt, nem azt mondom, hogy hétszer, hanem még 77-szer is. I always find it interesting because us, like Peter, we have the same reasoning. És ez olyan érdekes, hogy ugyanúgy, mint Péter, nekünk is ugyanez, a, ugyanez az érvelésünk van. He asked, when somebody sins against me, how many times should I forgive? Ugyanúgy mi is megkérdezzük, hogy ha valaki ellenem védkezik, akkor hányszor kéne nekem megbocsájtanom? But I think really the issue is, is uh, how much I need to go and ask for forgiveness <laughs> from people. És valójában a hangsúly az azon hogy nekem hányszor kéne mennem megbocsátást kérni. I don't know about you. Nem tudom, hogy ti hogy Maybe you guys are all perfect and I'm not. <laughs> But I, I'm always like, can you forgive me? Can you forgive me? I say so many stupid things. It's én Incredible. Annyiszor, annyiszor mondok butaságokat, hogy, hogy mindig azt, azt kell mondanom, hogy bocsáss meg, kérlek, meg tudsz bocsájtani. But you know, one thing that is, what, you know, with Peter here, as he's saying, you know, how, should I forgive him seven times? I mean, he thinks he's being really spiritual here. És itt Péter, amikor, amikor azt kérdezi, hogy kétszer is meg kell bocsátanom, Péter azt hiszi, hogy ő nagyon lelki. I, I, I mean, I can picture him thinking that, you know, hey Jesus, how many times should I forgive? He's Jesus. Uh, you know, how many times should I forgive him? Seven times? You know? És elképzelem, hogy Péter oda megy Jézushoz, és megkérdezi, hogy Jézus, hányszor kell megbocsátok? Hétszer meg kell And I can picture in his mind, he's thinking that the Lord's gonna go, oh you, Peter, my rock. You are wise beyond your years. és, és, és el tudom képzelni, hogy Péter fejében az van, hogy oda megy Jézushoz, és azt mondja neki, az fogja majd Jézus mondani, hogy Péter, kősziklám, te bölcs vagy. You know, oh, yeah, flesh and blood has not revealed this to you, but my, but the spirit and in heaven a test szerinti dolgok, nem, nem, nem a test szerinti dolgok mutatták ezt meg neked, hanem a mennyből érkezett. And then to receive the words what Jesus tells him, he's probably like he's thinking, yeah, oh, oh, what, what? És amikor meghallotta Jézus valódi szavait, akkor azt, azt hihette, hogy ja, ja mégse így van. Up to 70 times 7. Hogy 7 77 is. And see guys, the, the point is, is not the number. És, és nem a, nem not, a számon van not, not the 70 times 7, but what really matters is it's a matter of the heart. hanem azon van a hangsúly, hogy ez a szív, szív dolga. Because when it comes to relationships, when it comes to dealing with people, mert hogyha arról a, a kapcsolatokról és az emberekről van szó. Do, uh, nobody is perfect. Senki sem tökéletes. And since nobody is perfect, there is always going to need to be forgiveness. És mivel senki nem tökéletes, mindig szükség lesz a megbocsátásra. And we ought to have this heart of forgiveness. És egy ilyen megbocsátó szívünknek kell, hogy legyen. And, and just in the fact when we just look at Jesus Christ alone. És csak az, amikor megvizsgáljuk Jézus Krisztust. And there he was, he was hanging on the tree of Calvary. És ahogy a, a, a Golgotha hegyén ott a kereszten feszített. <clears throat> Crown of thorns on his head, nails being pounded into his hands and feet. A töviskoszor ott volt a fején, és ki volt szegelve a keresztre. You know, he cried out, Father, forgive them, for they know not what they do és azt kiáltotta, hogy, hogy atyám, bocsáss meg védkeiket, mert nem tudják, hogy mit tesznek. He hung, blood, and died. So why? So that you and I, we could have forgiveness. Azért lógott ott a kereszten, és vérzett, és halt meg, hogy, hogy mi, nekünk életünk lesz. But when somebody does something wrong to us, we are, you know, we're so quick to say, oh, I can't forgive them because they've gone too far. De amikor valaki ellenünk vétkezik, annyira, annyira könnyű azt mondanunk, hogy nem túl messze. But here as Jesus as he is there dying for our sins, he forgave us. De, de ott van he forgave. kereszten, ahogy volt értünk, ő megbocsájtott nekünk. And here's the thing is that as now as we get into the book, into the letter of Philemon. És ahogy, ahogy elkezdjük olvasni Filamonhoz írt levelet, we're going to see that he is going to have an opportunity to forgive his slave Onesimus. Látni fogjuk, hogy lesz lesz egy lehetőség, hogy a rabszolgájának megbocsásson. And so let us get into it. It's actually uh, Philemon and we'll read just the first three verses. Az első három verset fogjuk először elolvasni. Oh, go ahead, yeah. Pál Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak és apjának, nőtestvérünknek, Arkhiposznak, bajtársunknak és a te házadnál lévő gyülekezetnek, Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. What I love so much about this letter is that this is a very personal letter. Amit annyira szeretek ebben a levélben, hogy ez annyira, annyira személyes. And even in, in, in Paul, as he says, you are my beloved friend. És amikor, amikor Pál is azt mondja, hogy te vagy a szeretett testvér. You know, sometimes I feel that, you know, and maybe you're like this too, when I'm reading about Paul, sometimes I kind of feel like he's so spiritual and just so, you know, and maybe even sometimes in a way kind of tough also. És, és lehet, hogy csak én vagyok így, vagy lehet, hogy ti is, amikor olvasom Pálnak a leveleit, amikor mondja, hogy, hogy szeretett testvér, meg ezeket a szavakat mondja, hogy, hogy Pál mennyire lelki, az mellett, hogy, hogy mennyire kemény. And, you know, he was, he was brave enough to, you know, stand up against Peter when Peter wasn't treating uh, the Gentiles right, you know, and so you kind of think, maybe he wasn't such a personal guy hogy, hogy azt látjuk, hogy, hogy Péter ellen volt, amikor Uh, he was a, uh, he stood up against Peter in, in that uh, Peter wasn't treating the Gentiles right. Uh, like a, uh, uh, nem viselkedett velük rendesen. Hogy amikor, amikor Sorry. Amikor, amikor Péter a, a, a pogányokról nem illő módon beszélt, akkor is Pál, Pál ellene ment, és azt vesszük, hogy azt gondolhatnánk, hogy Pál nem ennyire személyes. And, and, and what I love about this letter specifically is that he's not writing it to a specific church, he's not writing it to, you know, pastors, but he is writing it to Philemon. De annyira tetszik ez a levél, hogy ezt nem egy gyülekezetnek, nem egy városnak írja, hanem, hanem egy személynek, Filemonnak írja. And, and we see, we truly see his heart that, yeah, that he loved Philemon. És látjuk Pálnak az igazi szívét, hogy igen, igen is szerette and Filemon. I, and I love at the end where it says, and to the church in your house. És, és szeretem, nagyon tetszik, amikor azt mondja végül, hogy a te házadban lévő gyülekezet. I think sometimes we all, you know, in our minds, we can picture a church. És néha, amikor elképzelünk egy gyülekezetet. As being, you know, like this beautiful white building with a steeple at the top. Egy hatalmas, gyönyörű fehér épület, egy, egy toronnyal a tetején. Yeah, and it's got the bell ringing. És ott van, a, ott van a harang, ami szól. And then, you know, you got, and then you go inside and there's the beautiful, you know, the beautiful benches és hogy bemész, és ott vannak a gyönyörű padok. The, you know, you got the uh, szószék, mi ez a szószék? Á, ah, Bobet, yes. És ott van a gyönyörű szószék. And, you know, and, and, and there, and, you know, and everything's just, oh, it's so perfect. És, és azt gondolod, hogy minden olyan tökéletes. But what I love so much is that we see that here Paul is saying, hey, you know, I greet you eh, eh, eh, in the church in your house. De nekem az annyira tetszik, hogy Pál azt mondja, hogy a te házadnál lévő gyülekezet. And, and you know, I want to say this is that when it comes to home Bible studies, I mean, those were the times in my life where God just spoke to me so radically. Hogy ezek voltak az én életemben, amikor, amikor házakban lévő, otthonokban lévő gyülekezetekben voltam, amikor Isten igazán szólt. Where I, I, I received gifts that I never thought in a million years I would ever get és, és olyan, olyan ajándékokat kaptam Istentől, amiket soha nem gondoltam volna, hogy Where, kapok. I just remember this one Bible study. it was a home Bible study, 100 people. <laughs> in a home. but, you know, and just being able to like lead the worship in that and just seeing God just break hearts and just move and people were getting saved. It was just such an incredible time. És, és ahogy vezettem a ott annyira, annyira gyönyörű volt látni azt, hogy Isten szól az emberekhez, és Isten megtöri a lelket. And And so, you know, and so just know this that i mean eh, hear that church isn't just about a building but you know it's really you know us gathering together and just being in fellowship with one another praying for one another worshiping the lord together De azt látjuk, hogy a, hogy a gyülekezet az nem csak egy épület, nem csak egy hely, ahova megyünk, hanem hanem mint Krisztus teste együtt vagyunk, együtt dicsérjük Istent, együtt tanulunk Istenről. And he says grace and peace to you. És azt mondja, hogy békesség és és és áldás you know, kegyelem nektek. he used this in all his letters, but you know, it's very interesting because you can't experience the peace of God until you've experienced the grace of God. És, és tudjuk, hogy pár minden levélben ezt mondja, de, de annyira, annyira fontos, hogy, hogy a békességet nem tapasztalhatjuk meg, mielőtt megtapasztaljuk Isten kegyelmét. And, and so many people, they want peace, but they want to find peace outside of God, and it's never going to happen. Sok ember a, a, a békességet Istenen kívül keresi, de ez soha nem fog megtörténni. Famous people. Híres emberek. They want peace in their lives, and that's the one thing they, they, they desire. Híres emberek akarnak békességet találni, de, és ez az igazi ez az igazi szívük vágya, és, és nem találja. But guys, that's why we give our lives to the Lord. We give our lives to God and because he is the one who gives us a peace which surpasses all understanding. És ezért adjuk Istennek az életünket, és mi ezért tapasztaljuk meg, mert, mert Isten az, aki, aki ezt a békességet tudja adni nekünk. For us who have received his grace, we experience a peace, a peace from our Prince of Peace. Mert, mert mi, aki, aki megtapasztaljuk az ő kegyelmét, a, mi vagyunk azok, akik megtapasztaljuk az ő békességét. And so we continue verses 4 through 7. És a negyediktől a hetedik versig folytassuk. Mindenkor hálát adok az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te szeretetedről és hitedről, amely az Úr Jézus, és minden szent iránt van benned, hogy hited közössége hatékony legyen mindannak a jónak a megismerésében, ami Krisztusért van bennünk. Mert sok örömünk és vigasztalásunk volt szeretetedben, mert a szenteknek szíve felüdült általad testvérem. And so I always love seeing Paul's heart and how he was a man of prayer. Mindig annyira szeretem látni, hogy Pál, Pál szívét látjuk, hogy ő, ő egy imádkozó ember. But you know, it's also incredible to, eh, eh, eh, it's also incredible to me. De, de annyira lenyűgöző. How here Paul, he says, You know, I have heard of your faith and love which you have towards our Lord Jesus and towards all the saints. Annyira lenyűgöző, hogy Pál azt mondja, hogy hallottam a te szeretetedről és a hitedről, amely az Úr Jézus Krisztus I mean, iránt van benned. Guys, that's my prayer for all of us, is that that is exactly what we would be known for. ez, ez az én imádságom mindannyiunknak, hogy, hogy erről legyünk that, híresek, erről ismerjenek az emberek. That first and foremost that we would be known for our love that we have for God hogy elsődlegesen arról a szeretetről ismerjenek minket, amit, amit Isten iránt That, yeah, that our vertical relationship with God is correct, and then what it does is it pours into our horizontal relationship with others. Amikor, hogy, hogy elsősorban, ami, ami kapcsolatunk Istennel legyen ember és utána legyen csak az ember. That, that, listen, that we would have, that we would love the Lord with all our heart, soul, mind, and strength, and that we would love one another az, hogy, hogy mindenünkkel Isten szeressük először, és azt a szeretetet adjuk tovább embertársainknak. Wouldn't it be incredible? Nem lenne ez lenyűgöző? That here we are in Győr. Hogy itt vagyunk Győrben. And there the in Debrecen, the church in Debrecen is going, oh, that church in Győr. És a debreceni emberek, hogy debreceni gyülekezetben azt mondják, hogy fú, ez a gyülekezet Győrben. Oh, they love the Lord. Ők szeretik is, And they love, they love one another. És ők szeretik egymást. Eh, eh, eh, wouldn't that, I mean, that's in their faith. Oh, it's incredible. És az ő hitük, ez egyszerűen lenyűgöző. I mean, that, that's what we ought to be known for. That's what we, and uh, that's my prayer for, whether it's here in Jura, whether it's us in Chopron. És erről kéne, hogy ismertek legyünk akár Győrben, akár Sopronban. You know, one thing that has really spoken to my heart, which I've actually never really caught until recently going through this letter. És, és ami, ami nagyon szólt az én szívemhez, amit e, nem, nem is jutott el hozzám nem régiben, amikor olvastam ezt a levelet. Where Paul he says to where he says to Philemon, he says that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. Uh, that's uh, verse uh, I think. Amikor azt mondja, hogy hitet közössége hatékony legyen mindannak a jónak yeah. megismerésében, ami Krisztusért van bennünk. And, and, and guys, listen, that is, my, that is my prayer for each and every one of us is that, so do, do we understand that, that here we are, we're preaching the gospel, we're sharing the gospel, we're giving out Jesus. És ez annyira fontos, hogy itt vagyunk mi, és, és hirdetjük Jézus Krisztus, és, és evangelizálunk. But, but, but that it wouldn't just be words only. De és annyira fontos, hogy nem csak szavak kellenek, that, hogy legyenek. But that the people that they would see that yeah, we live, we are living exactly what who we are proclaiming hanem hogy, hogy úgy élünk, és őt is követjük a mindennapokban, akit hirdetünk. And, and so that it's not just words only, but it's true that we're living out what we are uh, and living out whom we are preaching. Hogy ne csak, ne csak üres szavak legyenek, hanem, hanem hogy éljük is meg azt, akit mi, mi hirdetünk. I remember when I was back in California that um, at my workplace when you know, I'd always pray that the Lord would open up doors for me to share my faith. Emlékszem, amikor otthon Kaliforniában dolgoztam, és mindig imádkoztam, hogy Isten nyisson ajtókat, hogy hirdethessem az evangéliumot. And every single day I would pray to the Lord before I went to work. I would just say, Lord, let me be an example. Minden nap azt imádkoztam, hogy Istenem, hadd legyek egy példa. So that when a door opens up for me to share my faith, hogy amikor egy ajtó megnyílik, hogy hirdethessem a hitemet, that they would be able to receive it. Hogy képesek legyenek arra, hogy ezt elfogadják. And let me tell you, this was like so mind-blowing to me. És, és ez annyira, annyira elképesztő volt számomra. One night there was another guy named Jeremy. Volt egy srác, Jeremy. Uh, he was about my height. Körülbelül olyan magas volt, mint én. He was much better looking than me. <laughs> you know, and, and but I began, I, and he was like, I mean, literally uh, one of the most um, carnal people I've ever met in my life. I love him to death though. Tényleg akármennyire is szeretem őt, ő volt az egyik legtestibb ember és világibb ember, akit valaha ismertem. And, and one night just the Lord opened up a door for me to start talking with him. És egyszer Isten megnyitotta egy ajtót egyik este, hogy beszéljek vele és, és hirdessem. And, and so I started talking to him about Jesus. És elkezdtem neki Jézusról beszélni. And I don't know, he kind of looked a little fidgety. Egy kicsit ilyen, ilyen furán nézett. And, and, and in America you can get busted for talking about Jesus while you're working, so I told him if I'm offending him just to let me know and I'll stop. És Amerikában bajba kerülhetsz a munkahelyen, hogyha ha a hitetet osztod meg valakivel, úgyhogy így mondtam neki, hogy Állíts meg, hogyha kényelmetlen. And he said to me, if it was anybody else, I would not listen. És én azt mondtam neki, hogy ha bárki... No, no, ő mondta nekem. Ja, ja, ő bocsánat. azt mondta, hogy ha bárki más mondaná ezt nekem, akkor nem hallgatnám meg. But because it's you, De azért, mert te mondod, I will listen. Meg foglak hallgatni. And I prayed, the, and what he meant by that was because he saw the example in my life, that I wasn't just saying, you know, just preaching something, but I was living out Christ. And so he saw that, and I was able to share with him. És remélem, hogy, hogy azért volt ez, mert látta azt, hogy az én életemben tényleg, tényleg jelen vannak azok a dolgok, amiket, csak, amiket mondok, és nem csak üres fecsegés és prédikálás. And so guys, that's my heart for all of us. És, és ez az én szívem, ez that, az én imám mindannyiunknak. That, that, our, that our witness, that it would be effective. hogy a mi tan tételünk az, az hatékony legyen. Because they would see all, you know, the good that is in our lives. Hogy meglássák az emberek azt a jót, ami a mi életünkben van. And, and so now basically from verses 8 all the way through, you know, uh, basically all the way till 21, 22, um, this is now the meat of the letter of why Paul is writing Philemon. És most nézzük meg a 8 22. versig, ez a, ez a levélnek a, a, a központja azért, hogy, hogy Pál miért mondja, hogy bocsáss meg. Jó lehet Krisztusban volna bátorságom ahhoz, hogy megparancsoljam neked azt, ami illő, a szeretetért azonban inkább csak kérlek, Ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig még Krisztus fogja is. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságom, fogságomban szültem, Onézis, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is nagyon hasznos, akit visszaküldtem, mint saját szívemet. Magamnál akartam tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban, de hozzájárulásod nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jó téteményed ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Mert talán azért vált meg tőled ideig, óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál nagyobbat, mint szeretett testvért, különösen nekem, de mennyivel inkább neked, mint testben, mind az Úrban. Azért, ha engem társadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engem. Ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, azt nekem számíts be. Én pár írtam ezt saját kezemmel, én megfizetem azt, Noha azt is mondhatnám, hogy önmagaddal is tartozol nekem, bizony testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Üdíts fel azért a szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írtam neked, Tudom, hogy többet is teszel annál, mint amit mondok, egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságaitokért ajándékba kaptok engem. So no doubt, Onesimus, you know, who was a slave of Philemon's, uh, you know, we don't know exactly what happened. És nem tudjuk, hogy pontosan mi történt Onésimosszal, Filemon rabszolgájával. But we do know that he wronged, uh, that Onesimus wronged Philemon. De tudjuk azt, hogy valamit el, valami bűnt követett el Onésimos Filemon ellen. And as he, he most likely escaped from Philemon. Valószínűleg megszökött Filemontól. And he went to a very great place. Somehow he got a, he found Paul. <laughs> És ahogy elszökött, valahogy találkozott Pállal. But, you know, he gets saved. És And so then Paul, you know, Paul is talking with him, and somehow the conversation comes up that, oh, he was a slave of Philemon's. Oh, you were a slave of Philemon's. What are you doing here? És, és megtért, és Pállal beszélgetett, és egyszer csak előjöhetett ez a téma, hogy, hogy ó, hogy te, te Philemon rabszolgája volt, akkor oh, mit ah, keresel itt? You know, I, yeah, I, I, Onesimus, oh, I would love for you to, you know, to stay here and to minister to me here and all that while I'm in my chains, but uh, you need to go back to uh, Philemon. És azt mondotta, hogy, hogy Onizimus, én örülök neked, hogy te itt vagy, és szolgálsz nekem, és segítesz nekem, amiközben én, én itt vagyok a láncokban, de, de jó lenne, hogyha visszamennél Filemonhoz. I can't, I can't go back to Philemon. Nem mehet, nem tudok visszamenni you know, <laughs> I, I ran away from him. Elmenekültem. I, I wronged him. and, and, and so Paul, he writes this letter now to, uh, to Philemon on Onesimus' behalf. És, és most Pál Onesimus részéről megírja Filemonnak ezt a levelet. And, and here, here's the thing is that, um, you know, no doubt that um, Philemon, he, he was probably angry due to the fact that Onesimus left him. kétségkívül Filemon nagyon ideges és mérges volt Onesimusra azért, mert elfutott tőle. Some commentators state, feel that Onesimus probably even stole from Philemon. Pár kommentátor még azt is állítja, hogy Onesimus lopott. Like I said, I mean, that's just kind of looking deeper into it. We don't know for sure. Yes. It doesn't say. Nem mondja a szöveg ezt, lehet, hogy benne van, lehet, hogy nem. But, but here, you know, he, he was a slave, and even, even now, even though he, he's now been saved and everything, he's still a slave to his own conscience. De látjuk azt, hogy, hogy, hogy Onézimos elszökött tőle, de még mindig rabszolga, és még mindig, még mindig a, a, a bűn rabszolgája. And, and so now Paul is asking for um, Philemon to forgive Onesimus. És most Pál Filemon kéri arra, hogy bocsásson meg Onézimosnak. And you know, if you think about it, uh, Philemon, he could have legitimately had a good reason in not to and why not to forgive Onesimus. És őszintén Filemonnak lett volna jó indoka azért, hogy miért ne bocsásson meg. You know, and we could even read this letter and say, you know, he has good enough reason to say, no, I'm not going to forgive him. És elolvas ezt a levelet, mondhatnák azt, hogy nem, van, vannak az érvei, <laughs> yeah, miért ne. I mean, and if you think about those powerful words that Paul is using. De hogyha belegondolunk ezekbe a, ezekbe a hatalmas szavakba, amiket Pál használ. That, so that you can receive him forever, and no longer as a slave, but now as a brother hogy, hogy úgy fogad vissza őt, mint egy testvért, és ne, nem mint egy rabszolgát. Uh, it's like, it's incredible to think, but that's exactly what happens is that now when we become brothers and sisters in the Lord. És ez elképesztő erre gondolni, de ez az, ami valójában történik, amikor, amikor megtérünk és testvérek leszünk please, Please understand that, that now we are brothers and sisters in the Lord. Look around, we are all brothers and sisters. És, és értsétek meg, hogy ha körülnéztek, mi mindannyian testvérek vagyunk. And, and even, you know, maybe in this room, maybe one of us doesn't like the other person. We're like, yeah, that's not my sister. You know? Nem szereti valaki a másikat. That's not my brother. Azt mondod, hogy hát ő ah, No! They are. You guys are brothers and sisters. We are brothers and sisters in the Lord. De igen, testvérek vagyunk az Úrban. And, and, as Paul, as he is saying here to Onesimus, you know, to receive him no, for, forever and no longer as a slave, but as a brother, can we do that? És itt, hogy Pál azt mondja Filemonnak, hogy fogadd őt vissza egy, egy testvérként, ne pedig rabszolgaként, hogy, hogy mi, mi is elmondhatjuk ezt. And, and you know, and here's the thing, guys, is that when it comes to forgiveness, and especially when it comes to forgiveness of brothers and sisters in the Lord. És amikor megbocsátásról beszélünk, főképpen a testvéreinknek való megbocsátásról. Do we understand this that if nobody ever wrongs us, <laughs> we can never practice forgiveness. És ugye, ugye ez, ez megvan, <laughs> hogy ha, ha soha senki nem vétkezik ellenünk, akkor nincs megbocsát, nem tudunk megbocsátani. Eh, you know, I, I, and so uh, please understand that, yeah, there, there are people in this life and maybe brothers and sisters that are going to rub us the wrong way and we might get hurt and our feelings might get hurt, but please understand, we need to forgive them. De igen, vannak e- ebben az életben még testvérek is, akik, akik meglopnak, megcsalnak minket, de mi nekünk meg kell bocsájtanunk nekik. Uh, please understand, since we're all sinners, we are going to sin against each other, we're going to wrong each other. Hopefully we won't, you know, badmouth one another too much. That would, I hope not. Mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyian védkezni fogunk egymás ellen, és, és, és olyan dolgokat teszünk, amiket, amiket nem kéne, remélhetőleg nem, nem ócserünk egymást túlságosan. Uh, but we will. De fogjuk. Because we are sinners. Azért, mert bűnösök vagyunk. And we are failures. És azért, mert bukott. And in the same way as we needed for Christ to forgive us. És ugyanúgy, ahogy nekünk szükségünk van Krisztusra, hogy megbocsásson. We also need to forgive one another. Ugyanúgy nekünk is szükségünk van megbocsájtani egymásnak. You know, I always love the song. It, it, it's like a fun song. It goes like, Be ye kind one to another. tenderhearted, forgiving one another, just as God in Christ has forgiven you. Do do a doodly do. Ephesians four thirty two. Tashik. no, <laughs> but it's uh, Ephesians four thirty two. És ez Efezus 4:32. And it speaks, and, and that's why I'm saying, you know, it's like you know, we sing that song like you know, forgiving one another, and we act as though, uh, you know, and that, but that's how it should be. Like, yeah, let's forgive one another. Do, do, do the we do. ezt a számot, hogy bocsássunk meg egymásnak, ezt így kéne csinálnunk, hogy boldogan és énekel. But so often i we're like, no, I can't forgive. De sokszor olyanok vagyunk, hogy nem, nem tudok I will not forgive. Hogy nem fogok meg. I have my right not to forgive. But isn't, and, but isn't it, this an intense thought to think? Because Philemon, he had this bad taste in his mouth because of Onesimus. De, de Filemonnak ott volt ez a rossz íze Onésimus felé. But now Onesimus is a new creation in Christ, and so therefore Paul's begging for Philemon to forgive Onesimus. De, de mivel Onésimus most egy új teremtmény, Pál könyörög Filemonnak, hogy bocsásson meg neki. And, and the question is, is that today as Paul is he is saying, you know, to receive, you know, to receive him forever, can we forgive? És, és a kérdés az az, hogy ahogy Pál mondja, hogy, hogy bocsáss meg neki, az a kérdés, hogy, hogy mi is meg tudunk bocsátani. That, that when people wrong us, amikor az emberek vétkeznek ellenünk, can, can we forgive them? Meg tudunk bocsátani. Can we receive them forever, no longer as, and we might say, oh, they're gonna be a, you know, like we might think this way, like, I'll forgive them. Hogy el tudjuk tényleg őket fogadni, vagy pedig tényleg, vagy pedig úgy gondolkodunk, hogy jó, megbocsátok neki. But I'm never gonna talk to them again. De soha többet nem beszélek vele. That will show them. Ha, ha, ha, Ez aztán you megmutatja know. nekik, hogy... And, and, and people say that. I've heard people say that. It's like, I don't know if that's really forgiveness. És hallottam, hogy emberek ezt mondják, de nem igazán hiszem, hogy ez a megbocsátás. But can we, can we really forgive them? De tényleg meg tudunk bocsájtani? And, you know, and one thing that I really desire to share with you guys is this. És amit, amit nagyon meg szeretnék osztani veletek. I'm gonna let you guys in on some of my life. Elmondok egy történetet az életemből. So my um, my birth mom, she was 16 when she had me. Az én, én biológiai anyukám 16 volt, amikor And, you know, she realized that she wasn't able to take care of me. És tudta az, hogy, hogy rájött arra, hogy nem fog tudni gondoskodni róla. So actually my grandparents adopted me. Úgyhogy az nagyszüleim fogadtak örökbe. But I had, uh, I, I still at a young age, I still had a pretty good relationship with my birth mom. De a, a, a, a biológia anyukámmal még 16 évesen is elég jó kapcsolatom and, volt. And I would say, you know, um, you know, I didn't see her all the time, but quite quite a bit in in the early years. Nem találkoztam vele túl sokat, de azért néha-néha összefutottunk. But then um, there just became a, a, a time when from about when I was like 10 years old to like uh, 12. Where she kind of just disappeared out of my life. And and um, you know, and I remember certain things where she would uh, you know, I went to stay with her, but she was she was having marriage problems and she came home, you know, she came home drunk, like really drunk. És emlékszem, vannak ilyen emlékeim, amikor, amikor nála aludtam, és, és az ő házassági problémájuk miatt néha, néha részege jött haza. And I mean, she was just acting like crazy, and I, I just re remember like legitimately being afraid. És tényleg, tényleg örült módon viselkedett, és emlékszem, hogy féltem tőle. And, and then, you know, as, and then through these years, um, you know, she, she would say she would come see me. És hogy teltek az éve évek azt mondta, hogy majd jön, meglátogat. she wouldn't, if or you know, and then she didn't come. And actually, it happened two Christmases, one right after each other. No, oh, I'm gonna come. I'm gonna come see. You know, I'm gonna come for Christmas. Azt mondta, hogy jövök majd karácsonykor. And, and I was I was pretty excited to see her. voltam, hogy In fact, I was so excited that I actually went out and like would I waited for her on the curb. És annyira, hogy, hogy kimentem az utcára és vártam rá. And I, you know, the street that I lived on was pretty long, and so I was always waiting, you know, I'd wait for her car to come down the road. És az utca, ahol laktunk, nagyon hosszú volt, és mindig ott, ott ültem és vártam rá, hogy mikor jön. And she didn't come. És, és nem jött. The next year, same exact thing. Same, you know, I'm gonna come, I got excited, she didn't come következő évben ugyanezt történt, azt mondta, hogy jönni fogok, izgatott lettem, és nem jött. And, and so, like, and then there was times where she would just kind of randomly show up. Aztán jöttek olyan alkalmak, amikor csak úgy um, hirtelen előtű, előbukkant. You know, let's say like one time it was like maybe like five days after my birthday. I think she remembered that finally it was my birthday. <laughs> kind of thing. Volt olyan, hogy, hogy öt nappal születésnap után beesett, beugrott neki, hogy jó, hogy születésnapja van. You know, she bought me like this video game system that I, you know, I didn't want. Of course, I was like, oh, that's cool. <laughs> You know. Vett nekem egy ilyen videójáték szettet, amit nem akartam, de hát persze úgy voltam arra, hogy ez jó. You know, and she gave it to me. És, és ezt adtam. And then maybe about half an hour after giving it to me, she left. És egy fél órával miután odaadta eltűnt. Um, you know, then uh, she would buy me like a bunch of these like basketball. I was really into basketball. because I'm super tall. Uh, and so <laughs> nagyon szerettem a, kosárlabdát. <laughs> and so I had all these she would buy me like these like really expensive basketball cards. Úgyhogy mindig ilyen kis kis kosárlabdás kártyákat vett, ami nagyon drága volt. Michael Jordan, I was just like sweet, you know. Michael Jordan kártyákat, ami ami sokat ért. But at the but at the same time it was like I come on, I knew exactly what she was doing. De, de ugyanakkor tudtam, hogy mit csinál ő. She was trying to buy me all these nice things to try to like cover up all the stuff that, you know, she did. Próbált or mindig, didn't do. Próbált mindig olyan dolgokat, próbált mindig drága dolgokat venni nekem, hogy, hogy ö, bepótolja azokat a dolgokat, amiket nem tett értem. Well then at age 12, amikor betöltöttem a 12 you know, um, she just, she lived, I think, she was living in uh, Chicago. Chicagóban élt, amikor 12 And she just random, you know, she randomly called us and said she was coming back to California. És, és egyszer csak felhívott, és azt mondta, hogy visszajön élni velünk Kaliforniába. Well, so she came home, and the next day, like, the police showed up at our house, you know. hazajött, és a másnap a rendőrség ott volt. And so she, she ended up having to go to jail, and if I remember, that was like almost like nine months, I think, something like that. És úgy kilenc hónapra börtönbe kerül. and so, you know, but I was always thinking, okay, you know, she learned her lesson, she'll come out and everything will be good. De én úgy voltam vele, hogy megtanulja a leckét, kijön majd a börtönbe, és akkor minden jó lesz. No, no, no, no. Nem így volt. So from 13 to 16. 13-tól 16 éves You know, she, she was in jail like four times, four or five times. Körülbelül négy-öt alkalommal volt az alatt börtönben. And like on the on the fourth time, uh, she was in, you know, she was in jail. És a, a, negyedik alkalommal, amikor I, ott volt. I remember she wrote me a letter. Emlékszek, hogy írt egy levelet nekem. And, and she said, you know, oh, um, you know, I'm sorry for being a bad mom. És azt írta nekem, hogy sajnálom, you hogy know, ennyire rossz anyuka voltam. Um, and I just remember, you know, reading that letter. És emlékszem, ahogy olvastam ezt a levelet. And, you know, I crumpled it up. Összegyűrtem. And I, you know, like threw it against my wall. És neki dobtam a falra. And I said, and I said, and I said, you know, to myself, I'm like, I'm never gonna forgive that woman. És én azt mondtam magamban, hogy soha nem fogok ennek a nőnek megbocsájtani. I was just like, I, she's out of her mind to think that I'm gonna forgive her. És, és úgy voltam vele, hogy, hogy <clears throat> bolond, hogyha azt gondolja, hogy én valaha is megbocsájtom. And, and, and so then, you know, she, she says she's gonna get out of jail. És azt mondta, hogy ki fog jut, jönni majd a börtönbe. But she lied on the date. De, de hazudott a dátummal kapcsolatban. And so um, she got let out like a week before she actually said she was gonna get let out valójában egy héttel korábban engedték ki, mint amit mondott nekem. So my mom went to go get her, she wasn't there. Úgyhogy az én a, a, anyukám elment, hogy felvegy, ö, elhozza őt, de nem volt ott. The very next day, no joke, she's in jail again. A következő nap újra börtönben. And so my mom says, you know, uh, so now my adoptive mom, she says, you know, I'm sorry, we can't help you. És az én nevelő anyukám azt mondta, hogy sajnos nem tudunk segíteni. And, and, um, and so she was in jail for, you know, about nine months again. Újra kilenc hónapra börtönbe került. And then, um, you know, but we didn't hear anything uh, from her. De most már nem hallottunk semmit tőle. And then finally, like one Sunday morning, um, it was October. I remember because that's when the time changes. és <laughs> októberben, amikor, amikor óraállítás van, akkor... And so I went surfing early in the morning. Vasárnap reggel elmentem szörfözni. And, uh, and then I came back. To my, and I went to my buddy's house. Visszajöttem a egyik barátom házához. And, as and my... Um, you know, my dad's car was there. Ott volt a At, at my friend, you know, at my friend's house, and I saw this other head in the car. És láttam ezt a másik uh, fejet a kocsiban. And so I go over there and it's my mom. Oda megyek és, és hogy ez anyukám. And you know, she looks like she looked really good. És tök jól nézett like, ki. Completely like drug free. Teljesen uh, tiszta volt. Completely, you know, completely sober. teljesen józan. And, and she, you know, and she comes out and she, you know, and and I tell you this, at that moment, I forgave her. És, és abban a pillanatban megbocsájtottam neki. I didn't, I didn't tell her that, I just hugged her, but in my mind and in my heart I said, I forgive this woman. Ezt nem mondtam el neki, megöleltem, de, de magamban azt mondtam, hogy én ennek a nőnek megbocsájtottam. She ended up um, six months later getting saved hat hónappal később megtért. Um, and then, uh, you know, and so we had like a, a really, you know, good relationship. És ezen, e, ezután egy, egy nagyon jó kapcsolatunk lett. Well, I moved back to, I, I moved here to Hungary in 1999. És uh, 99-ben ide költöztem Magyarországra. And I went back to California for Christmas. És karácsonyra visszamentem Kaliforniába. And I just remember she um, she said, "Hey, let's go um, you know shopping together." És azt mondta nekem, hogy menjünk el vásárolni együtt. And so we went we went shopping. Elmentünk. And then as we were coming back home, és ahogy jöttünk hazafele, you know, she just uh, she pulled the car over. Leparkolta a kocsit. And she's like, you know, and she just starts weeping. És, és elkezdett zokogni. And she's like, can you, you know, can you ever forgive me? És megkérdezte, hogy valaha is meg tudsz nekem bocsájtani? And I said, and, and I looked at her and I said, you know what, I've already forgiven you. És, és én ránéztem, megkérdeztem tőle, hogy tudod, hogy én megbocsájtottam You know, I, I, I forgave you, and I told her the moment I forgave her, I told her is when you stepped out of the car. És én elmondtam neki, hogy az akkor volt, amikor, akkor még kiszálltam when, az autóból. When I was 15 years old. Még amikor 15 éves voltam. And you know, and, and there, you know, we were hugging, you know, we were hugging and, you know, and, and all that, you know, mi ezt terhelés. A burden that was on her shoulders just was lifted off. És, és amikor, amikor elkezdtünk, akkor ez a, ez a teher, ez a súly le, lekerült az ő válláról. You know, and, and also, and, and you know, and it was just one of those moments in my life. És, és ez, ez egy olyan pillanat volt az életemben. With that, like, I, uh, like seriously, it is one of the most beautiful moments that I've ever experienced in my life. Tényleg ez volt az egyik legcsodálatosabb pillanat az életemben. Just being able to, even through, like, you know, and the truth is, is like, I mean, that stuff hurt, of course. És persze ez, ez a dolog, ez, ez bántó és fáj. You know, and, and, but at the same time, you know, but I tell you this, It's so much better than living in bitterness and anger the rest of my life. De ugyanakkor sokkal jobb és sokkal könnyebb, mint hogy keserűségben és haragban éljem az életemet. And and you know, here's the thing though, guys, is that what, the one thing that I really love about this letter in Philemon. De a, amiért én annyira szeretem ezt a levelet. Is that we have no idea what Philemon did. Hogy mi nekünk fogalmunk sincs, hogy mit tett Filemon. Did he forgive Onesimus? Hogy végül megbocsátott az Onézimusnak? In my mind and in my heart I like to say yes. Az én fejemben és szívemben szeretném azt hinni, hogy igen. But I think the reason why it's open-ended like that. De, de hiszem azt, hogy, hogy amiért ezt nem mondja el az író. Well, I mean, well, he couldn't have. But I mean, like, like we never, we never read of this, of the forgiveness. Ja lehet, hogy megtörtént, de soha nem olvastunk róla még. But here's the thing is because I believe it speaks to our hearts is that what will we do in that situation? de, de szó hozzánk és a mi szívünkhöz, hogy, hogy megkérdezi, hogy mit tennünk mi ebben az When we know we ought to forgive, mikor tudjuk, hogy meg And even and the Lord might be knocking on our heart saying, listen, you need to forgive this person. Lehet, hogy lehet, hogy Isten éppen a szívünkön kopog, hogy ennek az embernek meg kéne bocsájtani. You know, no matter what, however wrong you, however wrong, uh, whatever wrong they did to you and however wrong you feel, you know, towards that person, you need to forgive them. Nem számít, hogy mit tett és mennyire haragszol erre az emberre, meg kell bocsájtanod neki. And, and I believe that, you know, maybe even tonight in this room. És lehet, hogy, hogy ma este itt ebben a teremben. Maybe, maybe some of us, we might have anger, bitterness, a grudge towards somebody. Van nekünk keserűségünk, van haragunk bárki felé. And the Lord might be using this letter knocking on your heart. És, az, és, és az Úr felhasználhatja ezt a levelet arra, hogy, hogy zörgessen. And he's saying, you know, receive that person, <laughs> you know, forever. És azt mondja, hogy, hogy, hogy fogad be ezt az embert örök. No longer as a slave. Hogy ne úgy, mint egy rabszolga. But more than a slave, a beloved brother. Hanem ennél több, több legyen ez, hogy úgy, mint egy testvér. And, and so the question is, can we, can we forgive? És ez a kérdés, hogy meg tudunk bocsátani. Can, can we forgive people over petty things? Meg tudunk bocsátani az embereknek ilyen apróságokat. You know, can we forgive people over great things? Meg tudunk bocsátani az embereknek nagy dolgokat. Because maybe even when it comes to forgiveness, maybe you, you've been feeling, ah, the Lord's tugging on my heart to forgive some somebody and it's just eating you away because you won't do it. És lehet, hogy Isten már, már mondja neked azt, hogy bocsáss meg ennek az embernek, de ez felemésztéged, mert nem vagy hajlandó megtenni. But I pray, guys, that we would forgive. De, de imádkozom, hogy, hogy tegyük meg, hogy that, bocsássunk meg. That the request that Paul has for Philemon. Hogy az a kérés, ami, ami, amivel Pál fordul Filemonhoz. That we would apply that to our lives right now, today, and say it's for me. Hogy alkalmazzuk mi is a mi életünkre ma este, hogy, hogy ez, ez nekem is szól. Can I forgive? Hogy meg tudok bocsájtani? Because guys, when you think about it, you know, we've been forgiven by Christ when we didn't deserve it hogyha belegondolunk, mi, mi is megbocsáthattunk, Krisztus megbocsátott nekünk akkor, amikor nem, nem érdemeltük ezt meg. But he still forgave us. De, de ennek ellenére megbocsátott. And, and, and the way that I always look at this is that since we have been forgiven much, és, és ahogy én erre tekintek, hogy nekünk sok megbocsátatott, then we ought to forgive much. Mi nekünk is meg kell sokat bocsájtani. Since we have been forgiven much, we ought to forgive much. Azért, mert nekünk megbocsájtatott ez, mi is tegyük ezt. In the last two verses it says, Apophis, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you, as do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, my fellow laborers. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. És az utolsó két vers azt mondja, hogy köszönt téged, Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkos, Démász és Lukács az én munkatársaim, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel. Amen. And guys, that's my prayer is that as the as as this letter ends once again, the grace of our Lord Jesus Christ. És, és ahogy ez a vers feje, ahogy ez a levél befejeződik, hogy Jézus Krisztusnak kegyelme. Guys, once again, the choice is ours. Hogy, hogy a döntés a mi kezünkben van. You know, will we forgive? Megbocsájtunk, vagy nem? And we, even though we don't see the answer that Philemon gives, és hiába nem látjuk azt a, azt a választ, amit Filemon végül ad, but may our answer be that we will forgive. De legyen a mi válaszunk az, hogy megbocsájtunk. Let's pray. Imádkozzunk. Father, we do um, just we we glorify your name because Lord, <laughs> we have been so greatly forgiven by you. Atyánk, dicsőítjük a te nevedet azért, mert te, te annyi mindent megbocsátottál nekünk. And we, Lord, we, we thank you so much for for your forgiveness. És Urunk, köszönjük neked ezt a megbocsátást. Thank you, Lord, that when we confess our sins, that you are faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. És köszönjük, Urunk, hogy amikor mi megvalljuk a mi bűneinket, te, te igazságos és kegyelmes vagy, és megbocsátod mindezt. but Lord, you've also have clearly taught us to, to forgive. De Urunk, te arra is tanítasz minket, hogy, hogy bocsássunk meg. And Lord, even though it's hard. És Urunk, tudjuk, hogy ez nehéz. And it's not, it's not easy. És nem könnyű. But Lord, we, we never lose sight of the truth that because we have been forgiven so greatly that we ought to forgive so greatly. De Urunkat, hogy ne veszítsük szem elől, hogy amiért mi nekünk megbocsájtottál, mi nekünk is meg kell bocsájtanunk másoknak. And so Father, we just um, thank you so much for your word. Atyánk, hálásak vagyunk a Te igédért. And Lord, we thank you so much for this letter that Paul, Lord, that he genuinely cared um, for Philemon and for Onesimus. És köszönjük ezeket az igéket, Urunk, hogy Pál őszintén és, és igazából törődött Filemonnal. And Lord, may, may Lord, as, as may also in our hearts, may we um, take heed. És, és Urunk, kérünk Téged, hogy hadd had fogadjuk meg ezeket a szavakat, és hadd tanuljunk belőle so that we would be those that, that forgive. Hogy mi is olyanok legyünk, akik, akik megbocsátanak. And so this, Lord, we ask and we just pray, Lord, that you just bless us this week. És ezt kérjük tőled, és, és kérünk téged, hogy áld meg minket ezen a héten. Just that, um, Lord, that you would just uh, move and work in our lives. Hogy te, te munkálkodj a mi életünkben. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen.